Mooses het echter bly teestribbel, en as hulle my nie glo nie. Hulle sal nie doen wat ek vir hulle sê nie. Hulle sal sommer sê, jy het nie rechtig die Heere ontmoet nie. Toe vra die Heere vir hom, wat het jy daar in jou hand, een herderstok, antwoord Mooses. Gooi dit op die grond neer, het die Heere vir hom gesê. Hy gooi dit toe op die grond en dit het een slang geword. Mooses het geskrik en hy wou daarvan weg hardloop. Maar die Heere sê vir hom, grijp dit aan sy stert. Toen Mooses dit grijp, het dit weer een herderstok geword. Hulle sal hierdie teken glo, het die Heere vir hom gesê. Dit sal hulle oortuig dat jy die Heere, die God van hulle voorhouder, die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jacob, ontmoet het. Toe sê die Heere vir Mooses, sit jou hand onder jou kleren in. Mooses het dit gedoen, toe hy weer sy hand uithaal, was dit spierwit melaats. Zet nou weer je hand onder je kleren in, sê die Heere vir hom. Toe hy sy hand uithaal, was dit so gezond soos die rest van zijn lijf. Als die eerste teken hulle nie oortuig het om jou woord te glo nie, dan sal hier die tweede een hulle oorreed, het die Heere gesê. As hulle na die twee tekens nog steeds nie oortuig is om jou woord te aanvaar nie, moet jy water uit die Nijlrivier skep en het op die grond uitgoor. Dit zal in bloed veranderen. Moeses het by die Heere gepleit, Ach, Heere, ik is niet goed met mijn mond nie. Ek was nog nooit iemand wat goed kon praat nie. Selfs waar u nou hier met mij praat, haak my tong vast. Wie geef die mense mond, vraag die Heere om. Wie maak mense stom of doof? Wie laat hulle sien of maak hulle blind? Is dit niet maar net ek, die Heere, nie? Loop, gaan maak soos ek vir jou sê. Ek sal jou goed laat praat en vir jou voorsê wat je moet zeggen. Maar Mooses het blijf pleit, Heere, stier alsjeblieft toch iemand anders. Toe het die Heere om vir Mooses vraag. Goed, het hy gesê, wat van jou broer, Aaron, uit die Levite, hij kan toch goed praat. Hij is al reeds op pad om jou te kom ontmoet. Hij gaan baie blij wees om jou weer te zien. Je zal vir hom voorse wat om te sê. Ek sal jullie helpen om te praten en vir julle sê wat moet gebeuren. Aaron zal namens jou met die volk praat. Hij zal je mond wees. Jy sal soos God wees wat vir hom voorse wat hy moet sê. Maak zeker dat jy jou helder stop by jou het, zodat so jy daarmee die tekens kan doen wat ik jou geleer het. Mooses het teruggegaan na sy skoonpa, Jethro, toe. Hy het omgevra, ik wil alsjeblieft teruggaan naar mijn familie in Egypte. Ik weet niet eers of hulle nog leef nie. Jy kan met graagte gaan, het Jethro vir Mooses gesê. Terwijl Mooses nog in Midian was, het die Heere vir hom gesê, moet nie bang wees om na Egypte toe terug te gaan nie. Almal wat jou wou doodmaak, is alreeds dood. Mooses het toe sy vrou en seens by mekaar gekry, hulle op het donkie laat klim en die reis terug na Egypte toe begin. Hy het die herderstok, waarover God met hom gepraat het, in sy hand gehou. Die Heere het weer vir Mooses gesê, wanneer jy terug is in Egypte, moet jij naar die vader toe gaan. Doen dan die tekens wat ik jou geleerd het. Ik zal hem hardkoppig maken. Hij zal weier om die volk te laat trek. Dan moet jij vir hom sê, so sê die Heere, Israël is my uitste sien. Ek het jou beveel om my sien toe te laat om te gaan om mij te aanbid. Jy het echter geweier om om te laat gaan, daarom gaan ik nou jou uitste sien doodmaak. Mooses en zijn gezin het langs die pad oorgeslaap. Die Heere het na Mooses toegekom om om dood te maak. Sy vrou, Sepora, het een skerp mes gevat en haar seense voorvulliekie daarmee afgesnui. Sy het dit teen Mooses' geslagsdeel gedruk en vir hom gesê, Jy is nou my bruidegom wat met bloed beskerm word. Toe sy Mooses het bruidegom wat met bloed beskerm word, genoem het, het sy na die besnijdenis verwijs. Die Heere het om hierna met rus gelaat. Die Heere het vir haar gesê, gaan ontmoet Mooses in die woestijn. Aaron het gegaan en Mooses bij die berg van God tegengekom. Hij het om omhels. Mooses het vir Aaron alles vertel van die opdracht wat die Heere omgegee het en die tekens wat hij moest doen. Mooses en Aaron is toe terug naar Egypte waar hulle al die leiers van die Israëlieten bij mekaar geroep het. Aaron het vir hulle van alles vertel wat die Heere vir Mooses gesê het. Terwijl hulle toekijk, het Mooses die tekens gedoen. Die leier was dadelijk oortuig dat die Heere Mooses en Aaron gestuur het. Hulle het allemaal hulle koppe gebuig en op hulle knie gegaan toe hulle hoor dat die Heere bekommerd is oor Israël en hulle elende raak gezien het.